قدارو كوي يدود يجين نانيخ ولي يدعو بجاري لك الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لك وشاسم فلورنسو يستسدني كإسلام رسول مدادان zamislite da ti se ponudi najljepša djevojka i kaže hoće tebe. Ja znam da bi nekome kvine na usluge. Ili da ti neko kaže najnovi džip koji je izašao, pošto ti bila le puno, voza se, letaš desno i lijevo, dobit ćeš taj džip. Ali nešto u putu još treba sačekati patriologija i tome slično. Da ti neko kaže neka te ogromna svota novaca čeka, neko se tebe svjetio, najavila se ta svota i ti samo iščekivaš koliko još ostalo do samog preuzimanja i brojanja. Znači čovjek je takav po prirodi poslanik alaih salatu wasalam je rekao Ali rabi Allahu ta'ala anhu da pokuša klanjati dva rekiata i da ništa ne pomisli pa će redi izdor. Pa je Ali rabi Allahu ta'ala anhu progurao do etahijat. Mi ne bi možda ni zamijetili Allahu ekbar i odmah bi otišli šta će nam podati. Jer i caru je hedija draga. Sad ne znađemo je čoša zunjaluka, ne zna gdje smo pokretnine ni nekretnine. Ali kad mu dadne, zato kaže poslanik kada je sallatu wasalam, tahadu, tahadu. Dajte poklon pa ćete se zavoliti. Znači, ako nema linđije, nema ni ljubavi. Nisu naše nane bila plenice. One su održavale te rodinske veze na jedan specijalni način. Morat nešto ponijeti. Znači čovjek po prirodi voli da dobije nešto ogromno. I da to pripadne njemu. Pogotovo je, znači, znati želja, ali smo sam kače to, šta se više čeka s tim. Allah te bareke wa ta'ala kaže wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin obožavaj Allaha dželle šanuhu dok ti yakin ne dođe čim budeš ubijeđen, ne možeš ništa potravati. Ima takvi ljudi koji tako misli. Pa se ovdje pod jekin podrazumijeva šta? Allahume rasu srce tako. Znači, obožavaj Allaha tabaraka wa ta'ala dok ti smrt ne dođe. Znači, sva tvoja preokupacija na ovom svijetu treba da bude kad si pobrao svoja ahiretski rusak i pripremio za onaj dan يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم za dan na kome neće od koristi biti ni imetak, ni sinovi. U mene sada šest, šest na šest. Šest sinova i šest čerki. Maša Allah. I nekako me sad proganja, ne riješi <laughs> znači, ali to neće otvoriti biti na ovome svijetu el malu wal banune zinetul hayati dunja. Wal baqijatu salihatu muhajnu inda rabbi. Znači, dunjaluk i sinovi su onako fasada ovoga dunjaluka. Ali dobra djela su ono što je bolje kod Allaha Đalečan. Pa zato toga dana ni sinovi, ni imetak, ni zlato, ni srebro, neće od koristi biti illa men eta Allahe bi kalbin salim. Osim ko Allahu te tebareke wa ta'ala donese čisto srce. I zato Allah te tebareke wa ta'ala svaki aje, draga moja braća u Koranu, gdje je spomenu, tu je najbolje da je spomenu. Pa ima ajet u sura Munafikun, kaže, ja, kaže Allah Želešanu, ja ejuha alladina amanu, la tulihikum, amwalukum wala auladukum an zikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون nemojte o vjernici znači ako ste sigurni da niste više munafici da ste mu'mini nemojte da vas vaši imeci i vaša djeca odvrate od spominjanja Allaha te bareke u ta'ala a koga i metak i djeca odvrati od sjećanja Allaha Đelešanu, takav je propašten. Mufestiri kažu, o vjerni, nemojte da vas vaši meci i vaša djeca odvrati od pet vakat namaza. Opet od pet vakat namaza gdje? U mesiđidu. Sa mu'minima da klanjaš. Nikako kod čije ne možeš imati opravdanje osim nekoliko razloga o kojima nećemo sada govoriti. Draga moja braćo, čovjek je nazvan insanom zato što zaboravlja. Zaboravku. Sumjel insanu insana min ketres nesijana. Čovjek je nazvan insanom zato što brzo zaboravi. I zato Allah Đelešanu kaže Vodkor rabbeke i da ne sviđa spomeni Allaha i kada ga zaboravi. Znači čovjek može šta? Zaboraviti Allaha subhanahu wa ta'ala. A kad može zaboraviti Allaha dželešanu, onda može zaboraviti mnoge blagodati koje su pod njega i oko njega ili koje su pred njim koje dolaze. Pa su muslimani u globalu zaboravili koju blagodat imaju od toj Kur'an. Allahov govor koji ostavlja sve bez teksta. Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ovaj Kur'an poziva tom stabilnom i jakom putu. I donosi radosne vijesti mu'minima. Pa sad zamislite šta Allah te bareke od ta'ala je pripremio za vjernike i na ovome, a pogotovo na onome djetu koji je hajru wa abka, koji je bolji i dječan. Zamislite da vam neko kaže, sada će biti neki biznis i za kratko vrijeme može zaraditi što ti može biti 83 godine. Ili bit će nekakav prilika da se obrne neki biznis i da jednostavno zaradiš 700 puta ili više od toga. Ako uradiš to, odmah dobivaš to. Ja mislim da bi se ljudi znači uhelačili za toga, da do toga dođe. Što nema večeras u svim džamijama predavanje i pune džamije zato što ljudi ne vjeruju u ahiretsku nagradu ili im slaba vjera. Materijem pri kraju. A vjeruju u dinare i birheme. I oni sad, baš kad se prebrojili danas na ome suncu, sad im broje. Kažu, siri jedan čovjek koji je bio džanijski volum. Svaki dan kuća džanija, kuća džanija, ali nije mu izašla ljubav prema Dunjaluku i nije bila ljubav prema Allahu na prvom mjestu, pa je presmrt nešto se zatvarao sam svoj sob, brojom pare, ima došlo da laži. Niko nije znao. Tok Pokušao i ponijet na onaj svijet, pa se on to da neće moći. Ali opet ga šetan prevari. On je htio da uradi nešto što nikad niko nije uradio. Kažu, pomoklio se jedan čovjek u zemzem i pitali ga, što si ti to uradio, kaže, hali to Aram. Kontrira ne budeš poznat. Odlužimo istoriju, niko to nije uradio, ja to uradio. Znači, Nekad ljudi urade nešto da bi i oni ušli u historiju. Pa ovaj pomoklio se zemzem da se zapiše ko je taj, imeno je Znači, i on ti je uzeo i oblijepio se dolarima. Sve one puce jedno po jedno, nešto ispod bubrijega, nešto ispod pazduha i svezo nekim posebnim, znači, stavojima to umotao i obukao se lijepo i rekao svojoj čeljadi, ako ja u ovi nekoliko dana umrem, nemojte me gasoviti, ukopajte me u ovoj mojoj, u ovom mom kamizu, u ovoj mojoj, mojoj, i stvarno se desilo, on je preselio. Pa se ljudi bili zbunjeni i počeli u lemu zvati šta ćemo s ovim našim babom na svijet, kako ćemo sad se ponijeti prema tome, pa su rekli u lema, ovaj, on ne može šarijat izmišljati. I zato kaže mali imam Iđre, imam Medine, ko unese nešto u vjeru, optužio je Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame da nije dobro objasnio vjeru i da nije dostavio. I onda je citirao Elijeu jeume knemtu lekum dinekum u etmemtu alikum ni'meti wa rabitu lekum islame Danas znači na Arfad smo vjeru vašu u potpuni savršili i blagodat prema vama u potpuni. I zadovoljni smo samo da islam bude kakav islam. Pa islam Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Ebu Bekra, prve, znači, tri generacije. Jer je poslanik Ali Sam kazao, hajru, runi, karni, sommel lebine, jelunehu, sommel lebine, jelunehu. Najbolje je poslaničko vrijeme. Sada su ljudi najprirodnije bili. Pa zatim ono koje dolazi, pa zatim ono koje dolazi. Pa su ga počeli spremati, jer, znači, ilm se sluša. Fes'alu ahle zikrin kuntum na ta'lemun, Pitajte oni koji je puno zikri, pitajte učenjake, ako ne znate da vam oni to kažu. Pa kad su ga raspremni, može biti šta su. Mnogi su i obrgovali tako. Jer ona, u nas je običaj, kažu, kad na samrti vide u nene prstenje, odmah one snahe, dok još krv radi, vide da je tu u prilike zadnji moment, čupaju zlato, pidaju zube, ako su, ako ima koji zlatni zub, jer kad da ukoči tijelo, bit će belaj. Pa su našli da je on sam se u dolare jadniku vijeti. Kalu to, kontrolo, htio da i on uđe u historiju, htio da ponese na naj svijet. Mislio da će na taj način, u, znači dunjalu kuđe u srce, da mi se još kad se zalijeti za Pa nam Allah, tabarek je ta'ala i svoje milosti, draga moja, znači, evo najavljuje jednu veliku duhovnu sezonu. Znači, dolazi nam i najavljuje se jedan veliki gost koji se zove šahr Ramadan. Iako nam Allah dadne zdravlje života i slobode govora, onda ćemo ako Bog da još u nekoliko navrata znači, napraviti prave pripreme za ulazak u ovu veliku sezonu. Ne smije nam ni jedna jabuka pasti na zemlju. Jer ona kad padne, ona će se priječe iznad Moramo je ubrati dok je u najboljem onome halu. Ako želimo mi kao vjednici da tu sezonu maksimalno dobro dočekamo, moramo napraviti velike i psihičke i fizičke pripreme. Naš bi narod kazao, nije svačije maslo za Ramazana. Znači, ne možeš istari sve praviti od upitne hrane, od upitnih namirnica. Jer je pustinja putovao raščupane kose i na putu i digao ruke rekao ja rob, ja rob, wa mat'amu haram, wa mešebu haram, wa hudije bil, bil haram, temna ju ste žadali dalje. On je molio Allaha, obraćao se u najljepšom obličstvu, sinoć govori s lijepim ahlakom. Ja rob, to jedno, od Allahu dragi, vidite je čovjek se obraća Allahu tako. To je vid izražavanja rubobijata Allahu te bareke od Allah. O gospodaru, o gospodaru. A ima još i preduvjete za primanje dobi. Putnik, jer je putnikova doba primljena, jer putnik prolazi kroz žehennem. Estetaru kita atum minel azad, jer je put dio azaba žehennem džaba dobro auto, dobro društvo, jedno se nešto skomplikuje. Odmah se nešto nosovi, on kaže, ko je ovdje nije, odmah stavila neka mala, ha? dođe u pitanje. Odjednom, ne znamo, izgubimo put, odjednom neka iskušenja, jer se ne može prevazniči govor poslanika, ali se vas postana. I možeš za tri sata doći do neke avionom, ali možeš i ne doći. Možeš da li negdje, da u džipske otići pa ostaje isti, znači, ibret da je put tegoba. I ovaj opet igu ruke, kaže u gospodaru, ali šta je bilo? Njegova mu hrana haram. Znači, put do čega, kako je došao do te hrane, je haram. Možda i sama hrana haram. I jedno i drugo je haram. Nešto je samo po sebi haram, a nešto je dolazak do toga haram. I isto je tako i sa pićem i od bijelo koje ime ima na sebi. Pa kako da mu se Allah te barek evo ta'ala odazove? Pa zbog toga, draga moja braćo, moramo se pripremiti za ovaj veliki neustin, ovu veliku, znači, sezonu i duhovno i, znači, fizički, kako bi pobrali sve berekate koje imaju u tom mjestu. Ako ne napravimo, i fizičku i psijičku pripremu, zloupotrebit ćemo i bade koji je dom tolike berekade. Jer, draga moja braćo, prije svakog ibade, ako se ne napravi psihički i fizički, psihička i fizička priprema, čovjek ne uživa u tom ibadetu, nakon toga šta se dešava, taj ibadet ne ostavlja puno traga na njega i on nakon toga znači jednostavno čini ono što kontrira tim ibadetom. Allah Đelešanu kaže inna salata tenha anil fahšaju wal munker. Zaista navra, namaz odrača od razvrata i od griješenja. A mi vidimo da ljudi dalje čine razvrat i da griješe. Znači, nije problem do namaza, problem je do ljudi i ljudi. Znači, Zato prije svakog ibadeta, ako se ne naprave ova dva momenta, a to je psihofizička priprema, čovjeka znači, neće dobiti ono što se inače može s tim, inače s tim dobiti. Pa zbog toga je potrebno i pripremati maslo za Ramazan, a ne treba ga puno, to kasnije, jer ne trebaš ti, ne zaješ deblje iz Ramazana, što je praksa svake godine. Možda što ti je takav obraz, kaj, pa oho, prošle godine ždeblji je bio. A ljudi kažu, manje hođa jedi. A on, ovaj, te evili. I tako isto psička priprema. Da čovjek, znači, ulazi u ibadet da bi uzeo. Jer šta je cilj za znači, čovjek ibadeta? Zašto ovdje Allah kaže, wa'bud rabbeke hatta je'tijek il jaqin. Znači, kako što obožavate Allah? Onako površno. Znači, cilj i ibadeta je da dobiješ taj jepijen. Da se što bliže i više približiš Allahu Đelešanu. Da budeš u što boljem odnosu sa Allahom Đelešanu. Drugim riječima da budeš ahiretski čovjek. Da budeš na ovom nedunjalu kao što kaže poslanik Ali Salatu Ustanam. Abdullah ibn Omeru kaže kum fit dunja ke enneka garib evo adilu sabiju budi na dunjanuku kao da si garib. Ljudi kažu, ovaj izgleda nije uradio, vidiš ga. je od nekada drugo. Pa si nekada garib u svojoj porodi. Pošto ti se začaš u kameno doba, svi idu digitalne korake, trave naprijed, a ti ideš nazad. Ti se curika. Svi žene nam se otkrivaju i pupkove otkrivaju, a ti tražiš sad nikak. Znači, nije to za ovo vrijeme. Pa se gari po svom mesečidu. Ono što je sunne, to je postalo, što je postalo, što je bila vjera, znači Hama se isparlo kod ljudi. Jer vidi da se čovjek sa desne strane smire, znači piše mu čemu da te ne može smislut. A pada te Allah na pa si u svom širem obliku. Kažu, treba ove ljude protjerati. To uglavnom pedri govori, jel tako? Ko vreme, ko tali se da na sam. Ahrižu ale lutim min kadetiku. Innehu mu nasun utapah jerun. Protjerajte kaj lutove sebenike, oni na, oni su čistonci umjesto da kažu ko smrdi, daj ga negdje u smeće samo što dalje, da nas ne ometa, čistunci postali problem. Čisti ljudi postali problem. Amerika ne zna, nema druge metode, znate kako oni liječe ljude od, od kriminala, od ovoga, od onoga, traže daje i šalju ih u zatvor, da odgajaju te ljude, da ti ljudi izlaze, znači, iz zatvora normalno. A u muslimanskim sredinama hapse daje da bi jel, zabrali da pričaju. Jer kao oni čine nered na zemlji. Ovi svi druge čine red na zemlji, uspostavljaju red. I zovu to pravo suđe, pravo sude. Zato je pravo nekad pravo, nekad je pravo. Kako im, kako im paši? Kako kom je odgovaro? I zbog toga mi moramo posle svakoga i badeta postati bolji vjernik. To je pravilo. Ako nisi posle određenog i badeta bolji vjernik, nešto nisi razumio. Pa je zato ti, zato treba prije svakoga i badeta u sumi tiku svoji pravilo stop. Moraš stati. Ne smiješ u ibadetu trkat ko mubahate. Ti jedeš, piješ, dok neko ne kaže, ne, ne, ne, taj više ne kupio ovakvu. On iz Novog Zelanda kengure uvozi. I ti ne vidiš da polako ušt počeo da sad sad ne jedi više kengura. Ja. Međutim, ne možeš u ibadetu trkat. Ko naši ljudi na dženazu, gdje se priključe, a oni su prvo nečisti. ti je čovjek koji se braćo ne očisti posle male nužde da se opere. On džaba se abdesti. <clears throat> to je isto koga bi uzelo čovjek džunup, niko ne zna da on džunup, ne piše mu na očima. I da uzme i da se abdesti. Znači, moramo ovaj, a danas kada bi pravio peticiju, znači 90% bošnjaka koji klanjaju već vakat namaz, su nečisti. I nemaju od svog namaza korist. To nema neki, hajde, Allah će njima oprostiti. Zato što je to, zato što je ovaj, al-tahuru, šatru iman, nije džaba to stavljeno u dijelove imana, a pogotovo onda i u prokšu tikra. Da je, ja sam pošto ne ozirao. poslanik ali sam našao Ajšu radijallahu ta'ala anha ustao iz kreveta, a nije imao krevet nego iz postelje na zemlji je ustao poslanik ali sam. Samo hasura bila ispod njega. Zato mi ne možemo na noći namaz ustati. Pa ne možemo i na saba ustati. Ja znam o sto ljudi koji žive oko Fadre Žani. Znači, kad bi išli po islamu, poslaniku, svima im kuće treba popaviti. Pa Aisha ustala, nema poslanika, ali sam kaže, vjerovatno, ošao nekoj drugoj ženi. I ona za njim i nađe ga kod Bekije, a on digao ruke i moli za mrtve u Bekiji. Pa kada je završio sa kaže o Ajša, što ću ti ovdje? Kaže, ja Rasulallah, ene ti še'ni, o ente ti še'ni. Ja u svom halu, ti u svom halu. <laughs> Mene je ljubomora dovukla ovdje, a tebe je dovukla preokupacija i babet, Allah ti nešto objavio, naredio. Pa zato, draga moja braćo, čovjek nakon ibadeta mora biti bolji. Zato Allah Đelešanu kaže, ja i juhal medina amenu, kutiba alejkum sijam. O vjednici, propisujem se post. Kema kutiba ale medine min kablikom. Kao što je propisan i onima prije vas. Znači, u svim šarijatima je bio post. Jer je to štit, to je nešto što posebno odgaja dušu. E zašto nam je Allah propisao post? Jer nas to Allah kažnjava. Zabranio je da je Benu Israel je tako utomačio. I onda se punio, hoće oni posebnu hranu da im Allah daje. I samo narod hoće sokru da Allah spusti iz radica. Oni misle da Allah sve ne može. Propisuje nam Allah, draga braća, Da Allah te tako. Da se što više bogobojati. Nemo u augustu ili u ramadanu, a da ujedno pokupimo sve te sebate, a nadamo se zbog te dobrote koja, koja nosi, koju nosi ramadan, da možemo puno i na polju dana da uradimo. I zato iskoristimo, jer bit će puno ti goli žena koje poste. Adet. A nije ibadet. Jer kada je ibadet, onda imaju ove jeli, preduslove i psiho i fizička priprema. I još za kraj nekoliko savjeta da se ne bi u pogrešnom smjeru upustili u pogledu znači ti ibadeta koji će doći. Znači, draga moja braće, neki su shvatili da je Ramazan mjesec dobri jela. I vi ćete vidjeti znači na televizijama, na radijama, u oglasima, to se posebni iftari reklamiraju. Posebni kolači, posebna jela. U mojoj kraji ima 22 jela za Ramazan. Prvo je grah. I onda ide slano, slatko, slano, slatko, slano, slatko, slano, slatko. I na kraju dolazi, šta mislite šta? Maslanica i kokos pečena. I možeš miska se Hasanaga nareda 22 vrste hrana. I kad on stane i kaže Allahu Ekber, on ima da pukne od muke. A što će on pukan, onaj od njega ne može biti nikako mira. Jer on se nervoza, želuda se uzemirio. Pogotovo je sad džamije, to je, znači, nema klime unutra a bome klanja se što brže to bolje inni idel lefi dolalim mubin uči efendija kaže zaista sam ja ušto i zabudi Allahu ekber <laughs> jesi to sam sam još potvrdio zato kažem da ću znači to nije mjesto to je mjesto izgladovanja Ja jedne godine u Haremu i neki naš šej pozvao nas studente iz Jordana na iftar. E, rekao, pa da se najedemo iz saudijske rane. Koliko ljudi imaju, rekao, znaš, šta će se? Ono, posle rata, pa gladan sam, oči gladne, nikako i na hranu. I on će nas do na treći isprat, mi smo ono zvali, tri kvote, ko nam uzmučuje. Sve su one tri, one kupove. I čeka se iftar, i no, niko ništa ne donosi. Ajde, rekao, vjerovatno ćemo klanjati takšan, da uberemo i taj seba, pa onda neki restoran, pakistanci, Sud, tamo, libanonci, nešto će, neki je posebno, znaš, mi iz Bosne, ja. Kad ovaj, vidi na, donese neka djeca, neki datula, ima neki briki, neke providne kave, malo, ovaj, i zemzema, i neki lokuma, ovako, slatki, i vičeš, je, pojrom, pojrom, pojrom, pojrom, Možete Allah da vam primi ovo što sam vam dao, da Allah to ukaboli, nemojte me zaboraviti noće, na noćnom namazu, ovo ono. Vidim ja braća, znaš, jer kad su braća došla da studiraju, kad su vidjela da tamo nema samuna, put tamo nigdje, da ima samo oni jovki, neki su odmah rekli, kad ima prvi avion bio nazva, <laughs> pogotovo moji kraži, sam ne mogu bez samuna. Znaš, jer oni naučili da trgavite poslove rade, da odu, da ovu, i on ovaj, Zato kad su Austrogali došli na ovaj prostor, vidjeli bošnjaci jedu za doća gra, zimi, za ruča gra i za večer gra. I oni svoju glavom štabu kažu, ne trebamo mi nije kopirati, on će pukan. To je nemoguće da čovjek jede tri puta gra na dan. Ali vjerno analitičar kaže, ali imaju oni izlaz. Kaže, šta je izlaz? Kaže, oni mlika nagnu posle gra. E, kao je ništa im neće biti. Mlijeko pravi odmah, znači, Ne, mlijeko je gotav, želudac se odredi, e, došlo mu nešto gotovo, ne mora preživati. Jel tako? Pa zato, draga moja, začu, mi se znači, jedva čekamo ono da stanjamo teraviju, da se negdje kako kakvog restorana, kada će strijeva, jel tako? A lahani, znači najbitnije na iftaru zavarati, znači želudac. Ubacimo sedam datula i ubacimo jednu čašu mlijeka. I može jedna kaška meda, da to bude prelazni sad period, pošto Ne može mi ova 22 jela zaboraviti lako. I nemoj ništa drugo, pi pomalo vode, jer čovjek izgubi puno tečnosti preko dana. Pa sam sebe pored. Ne smiješ fokusirati Ramazan, onda će ovih ibadet, pa kako ćeš ti, nemaš ti jedan nož, želi ja dobro najed, pa ne moram baš znači da ono, se ibadet pokupi. Pa se ješ nito živan, ne poti. Biće ti teško kada imam ovdje na ruku, kada hoće predat selam. Znači, ja rab, da ne prestaje nikako. Tako će ti biti teško. A u žalucu neće biti problem. A ako već moraš, onda se na sahuru malo nastavit će. Iako i tada nije dobro, što ti nakon toga vjerovatno spavat, pukat će svijeva. Jer mozak kad se isključi, znači zato narod kaže, ko staje daje ti je hasno. Jer večera ti jedeš i onda potpuno se graha, graha najediš. Isključi se mozak. I onda želudak mešala radi znači na agregat, a ne na normalnoj struji. To samo mm, mm, mm, dok te pregori do kraja. Pa vodi ti graćeva računa, jednostavno, razumiješ, kad se ko će napred skromni iftar. I zamisli ti doje svoje kući i kaže ženi, žena draga, mora biti ahiretski niti ahiretska žena, doće nam večeras 50 braće, šta? 50 braće će mi doći na iftar. Pođe ti je bik, voj, skupio bika. Ne, ne, ženo, ja sam prebrojio. Znači, 7 puta 5, koliko je? 35. Dodamo još nule, to je 350 datula. Voda je nakon u džabi, napravit ćemo još kahurnu, da dođemo u sebi, ovaj, i to će biti ifta. Ja mislim, da bi me rekla, pusti ime da bi ja idem čekati da se bavi na <laughs> Neću ja se sremati. Možda će ona onaj i ti tamo misliš da si ahiretski ifta natriju, kada pa bi jednom samo ona izmahali tomna mjesta, donjela kolače, da se nam sama A nećemo napredo odbraći bez toga. E sad, vidite ove bojlere, a to je posuda koja se najviše Zato se u arabskom jeziku stomak zove krš. Nešto zapštan. I zato ja dozvoljam da čovjek ima stomak ako će nešto rodi. Znači, že trpimo mlad, ja sam svoj skoro trpio za jedin svijet hazna mi rodi. Mašalo. Još treba Musa dođe pa da idu u Firaunu. Da mu kažu blage riječi, bi bio Boža je Allah, vi svi Bog. Da danas ljudi misle da su bogovi na usila idu u svijet imaju potrebu za hranom i piće. I zato kažem, draga moja braća, vodite računa i zato kad se kaže da je Ramazan pun beričeta, povećava se risk. Nemaš ti tu troškova, mi uglavnom puno se potrošimo za Ramazan. Jer dok ti napraviš istar za 50 ljudi, pa daj janje okreni, pa daj kolače, pa daj ovu, Pa valla ide u Švicarskoj radiš i da te Švedska još pomaže, ha? Opet ti malo bilo. Zato je islam ljepota, skromnost. Zato kad su zavrnuli u Saudiji naftu i došao onaj Kissinger, onaj židov, žarter, koji odraživa mnoge ljude, pa i na ovim prostorima, i daje velike nagrade svjetskog ranga, a kom je židov, da ne nagrade. Vidite, na da mi stravanski poslao Bosne i Hercegovine židov. Od 300 židova treba još jako finci da postane reč Sulema i prijesti Bosne i Hercegovine. I on se bori, on ima već 33 funkcije. Znači, kad su zavrli nas, došli ovi šta je, a oni mi dočekaju, malo im datula, kozu, vezali tu, napravili šatom, kaže, mi arat ovako živimo. Mi smo narod koji ne gleda šta će plavo pojesti po. Zato vidi, kad Arab dođe u Evropu, kad vidiš njegov sklad kako se obuku, ne zna se obući. Odijelo i pene obuku dole. To je pomiješao. Oni to ne, nije to kod nje ovaj znači bitno. Kogod puno gleda šta će obući i šta će pojesti, taj neće puno na pozornosti. Otiće u džubar. Iako znači Amerikanci misle šta će pojesti, šta će pop, ovaj, popiti. I njihova zastava, ono su lobanje oči opšta pozornosti svijeta po svijetu, ali će oni biti na kraju, znači, kabulistani po kojima će se hoditi. Zato što jedu ljude, pa će na kraju biti pojedeni. Čak ima indicija da oni miješaju ljudsko meso da bi dobili one masnoće i da bi dobili to nešto. Ovaj, da su rambovi i kauboji i tako dalje. Pa voditi braća računa oko jela i pića. E sad, koliko ćemo uspjeti tome, ja ne znam. Ja bih volio da mene iskušati. A ne znam da će položiti na tome. Ali moramo se natjerati Jer je preokupacija tolika draga nezgrača jednostavno, to su posebne ceremonije. I zato na vagi ti vidiš na Bajram, to su volki obrazi. Mašala, niko dijat ne mere. Jer ti kad jedeš tako dobre pite, kolače, meso, vriže, ovo, ono, pogotovo da zagladnio želudar pa se ne bacaš od da i da. Nema od tebe. Znači ti si, ti ima da umireš u krevet, pa kamo na namaz? zato jedan pobožnjak u Iraku se prevario Je rekao gospodaru, odvojio sam svoj dušu, Iskučaj me sta, sa bilo čime ja mogu podnijeti. I Allah mu da da mu se mokraća zaustavi, da ne može da mokri. Pa se je počeo tankati. Pa je molio djecu Bagdada da moli Allaha Đelešanu, a valio se po, po Bagdadu da mu prorade mokraće kanale. Zato kada molimo Allah, što nam između ostala treba reći gospodaru, nemoj nas iskušati to mi što ne možemo podjeti. Neće nas Allah iskušati ako mi ne budemo izazivali Allah za lešanuhu, jer su Benu Israili izazivali, pa i Allah iskušao što nismo mu podjeti. Kakva to krava treba da bude, kakve boje, pitaj ti svog gospodara, i na kraju nisu to nikako. Jedva su to uradili, ali su se onda još više popišmanjali, još više, znači, postali oholi i traže da im se, znači, da zlato tele, da ga opožavaju. Pa vodite računa, draga moja braćo, oko jela i oko, znači, pića. Dalje, voditi računa da nas slučajno to jelo i piće ne bi odvelo od određeni farz ibadeta. Vi ste vidjeti Ramazan, niko u džami nakšan ne ide. Kao, ne treba se gledati nakšan, trebamo se prvo najest. A da ne govorimo, vi ćete puno ljudi, on čeka sa haramušom. Čeka je da omrsi se jadnik sa haramom. On počinje post, znači zadnje dinove pušta iz sebe i znači završava post, zadnje dinove uvlači u sebe da Allah sačuva. Pa vodite računa, znači, da jednostavno ne može iftar nikada biti priči od namaza u džematu, što je nažalost danas, jel, dosta svijeta po tom pitanju izbitopelo. I rasporediti, draga moja braćo, vrijeme, a najveće težište dati na znači Ramazan, treba samo samo znači da se čuju glasovi znači Kur'ana, kao što je kazao Zuhri, rahimahullah, kaže, iza dehale Ramadan, innama huve tilavetu al-Quran, u ifa'amu fa'am. Kaže, kada dođe Ramazan, to je vaka kućenja Kur'ana i hranjenja postača. Znači, Kur'an u tome mjesecu, braćo, je objavljen Kur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان وتو ميسيس أوبيالنا نشا بودلة نش أستاذ نشا كنيجا koja nam reguliše čitav naš život na ome svijetu i koja će biti dokaz za nas ili protiv nas u sudnjeme dan. Pa zbog toga u tom mjesecu učenja svitika i akide i testirati su zatvarali svoja dijela i knjige i prestajali pisati, samo bi se znači posvetili učenju Kur'ana. I vi znate da je nekru proučiti Kur'an manje od tri dana, ali ovo pravilo u Ramazanu, Ramazan je izuzetak. Pa ćemo vidjeti, a to ćemo ga da budemo govorili o Pabailu Ramaban, o tim dobrotama Ramazana, i za svaku navodili dokaz, znači da je bilo selepa koji su znali na jednom rekiatu pročitati Kur'an. Da ne govorimo svaku noć, pa ima i šafija i znači u Ramazanu 60 hatmi davao u namazu. Znači jednu bi daje na noćni na filama, a drugu bi znači na dnevnim namazima. Možeš onda misliti još u slobodno vrijeme koliko je još hatmi proučio. I zato, draga moje braćo, to je mjesto Jer tu je jednostavno sezona koja će te kasnije, ti onda kasnije polako popuštaš. Ako budeš ove velike pripreme na napravio, polako ćeš popustati, ti ćeš rikad. Ako ne budeš dobre pripreme napravio, ti ćeš čim prije završi Ramazan i Bajram, ti se vraćaš u staro pakovanje. I nije ostavio Ramazan na tebe puno hajra, nisi vidio hajra od, od, od ti, ti toliki izazova koji su bili i ostaješ uvijek isti, a ne ostaješ isti stvari, vreme te gazi, ti ideš, ti ideš unazad. I zato, draga moja braćo, nije džaba poslanik, kada je salatu wasalam kazao, meni men sama ramadan, imanen u ahtisaba, gufira lehu ma taqadzan minhe. Ko posti ramazan u iman i nadajući se nagrabi, da kažemo post, post je kruna, a sve ostalo znači dopunjava post znači bit će mu oprošteno što je učinio od grijeha. Men kame mal imam hatta jansari kutibe lehu kijamen lejli. Ako klanja, znači za imamu u Ramazanu i ovdje se misli da klanja i vitr za imamom u džematu. Jer se u Ramazanu vitr klanjaju u džematu, pisat ćemo se kao da je čitavu noć klanjao. Kao da je čitavu noć klanjao. I zbog toga, draga moja braćo, treba se pripremiti. Evo, nije još puno ostalo. Znači, manje od mjesec dana. Pa pripreme napravimo psički, da kažemo, zaista sve svoje neke poslove. Jer neki ljudi koriste Ramazan da se udebljaju. Neki koriste Ramazan da dobro zarade. Neki koriste Ramazan da se dobro za njih čuje ljudi su različiti, znači nije ta u Ramazanu. Pa mi, vjernici, trebamo u Ramazanu da smo što više vezani za mesiđit i za učenje Korana, a kad dođu oni deset dana Ramazana, da svi budemo i tikavu vraću. Zamislite, jel poslani, kad je sam ikad izostao iz tikavu? Čovjek sa tebe žena, halifa ummeta, toliki problemi, svaki dan treba i dešavati. Tolike obaveze, ali poslanik ali salatu od salam je sve to ostavljao i utika. Zato što je to onda na kraju šlag. Znači, ovo je bio, znači, ovo je bio lagani tempo, ovo je bio kroz trčanje laganim tempom, a onda zadnji deset dana je sprint. Znači, jednostavno da se čovjek potpuno izoluje od žena i od čitava dunjalu kada se preda samo Allahu tebareke wa ta'ala da bude pravi esketa, da bude pravi abid, da bude pravi pobožnjak i da jednostavno izađe iz Ramazana potpuno očišćen. Znači, potpuni remont bio. I opet je uz Allahu pomoć jedno 200.000 km, jel, motor mora da ne zahrže. Tako i ti, Ramazan je, znači, tvoja potpuna obnova imanska, jednostavno da iz Ramazana izađeš potpuno novo povijenje. E, draga moja braćo, kada bi ljudi ovako privazili? Znači, sam naš odnos bi mijenjao stanje ljudi. Rekli bi ljudi, nije ono više onaj čovjek. Ovaj se čovjek skroz promijenuo. Ti bi vidio jednostavno, ne moraš da pričaš a ljudi neko poštovanje osjeti. Ti danas se sataj da papagajiš i kao ljudi, ovo se nobijem, da tu udavim, da ovako, da nako, osjetiš da tu ima puno, znači, slabosti kod nas, nema praza, nepoca, nema i ibadeta, nema iskrenosti. I onda ljudi kaže, pa ne bi se ja sad ovo složio, pa ovako, pa nako. Međutim, kada čovjek bude iskren, onda će iz srca ulaziti iz srca I ljudi će se mijenjati kao što mijenja u vjera poslanika ali sam. Jednostavno dođe čovjek, nešto sa njim desilo. A mi danas vidimo čovjeka, čovjek se mijenja nagore i ne smijemo mu ni direktno ni indirektno ukazati. I kazati, živ šta se je sa tebom desilo? Ko ti je to u nišanske prave bilo? možemo ti šta pomoć. Ili da idemo i više od toga da tražimo čovjeku, nemoj raditi ono što je radio, što nije radio poslanik, ali se vas Musa Šar je ušao u kufi i našao ljude kako se okrili u halku i zikre na glas. I njihov ših im nagovara i toliko recite ovo, toliko recite ovo. Pa im rekao, o ljudi, šta to vi radite? Kaže, spominjemo Allaha kaže, Boga mi ste vi jedno od dvoje. Ili ste glasno rekli da ste pametni od poslanika, ali salatu selam, pa možete tako to rad, jer vi zaista ne znate. A Ibn Mesud je kazao, i tebi'u, wala tebi'u, znači slijedite, a nemojte izmišljati. I zato, draga moja braću, nema korek znači zuluma nakon širka u Allaha tebare svoj ta'ala da sebi čovjek dadne za pravo da on bude šarija da on bude onaj koji propisiva a Allah je taj koji propisiva da on unosi vjeru i da on pravi vjeri oblik a mi danas živimo u takvom jednom halu i kako onda ići naprijed I pitamo se otkud je dan genocida bijelo 12 na pomom. I vidimo da jednostavno džamijski golubovi napadaju vjernike. Vidimo da vjernici jedni druge ne mogu pogledati. Da se, da se ljudi izbjegavaju. Da se selam ne naziva. Zbog čega je sve ovo? Zato što su slabi i badeti. Pa molim Allaha tabareke wa ta'ala, a molite ga i vi, jer mi ne znamo ko je u kakvom momentu u vezi sa Allahom Đelešanu, da nam Allah tabareke wa ta'ala dadne ovu veliku šansu da se ono zaista, znači, desi jedan preporod na ovim našim prostorima. Ovde sam znao nekada doći u itikaf i vidim ljude, haman se pobiju. I oko hrane, i oko ti neki mesela, i oko ovoga, i oko onoga. Ja sam jednom rekao i podalbi, kaže, a? Pa šta ste vi ovde živio? Pa kada mi smo itikav, ne treba se biti itikav. Nije, itikav je nešto idealno. Vi ste ovdje došli, ovdje se skupilo, znači, ljudi koji jednostavno, znači, ili ga je ovaj, slabost njegova dovukla, treba, znači, u tom itikavu da ljudi budu prime drugima u ponašanju, u ibadetima, u jelu, u piću. Pa molim Allaha te bareke od da ovaj Ramazan bude zaista preporod, kako za nas, tako za naše porodice, tako za naš ovaj narod koji izgleda ovaj, plaho udara znači ovaj, busolu prema džehennemu, da Allah sačuva i da ju uputi i da budemo sebe upute mnogima. I tako je Ramazan prilika zovi na iftar. I zovi na taj skromni, pa šta bude, nek bude, nek se priča, nek se prije, na Bajram može se malo više pojesti. Jer sunneta je da se pojede prije odlaska i to slatko na, na musalli. I zato molite Allaha Želešanu, a molit ću ga i ja, da nam Allah tabareke wa ta'ala olakša sve ibadete, a pogotovo ove koji dolaze. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da pomogne Islame muslimane, da oprosti grijeje svima nama, da pomogne mužajine koji gore na ove suncu i gledaju kraće glavu i srce na ovome putu. Molim Allah se barek od tada da izveći bolestne, da uputi neupućene, da vrati i lakša vraćanje dugova onima koji su zaduženi, da oženi po prvi put one koji nisu oženi, ja ne smo više drugo govoriti, da ne bi rezir bili. Molim Allah se barek od tada da se rađamo, da imamo što više djece, moramo roditi pametnu generaciju koja ne liči na džine i šeitane, nego normalnu djecu koja će voliti Allah i njegova poslanika. Molim Allah te bare se o ta'ala da se milije svima nama i živima i mrtvima i sudnjima danu. Naša zadnja dova je hvala Allahu, gospodinu.